إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباد وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا من دكي يمرور يونس نمن دكرنا dokkirno nuhu e nelaɓe rewnoɓe nden min dokki ibrahima ismaila isaga kame leƴƴi wonande isa ayub haruna suleiman kadi min dokki dawuda jabura miijo e namne aya temdere capanɗe jeegom e tati allah waɗi lowdi e annabaɓe mum fof kono o rokki jime ɗe dawuda holko woni firo lowdi kadi isra suura sappo e jeeɗiɗi aya capanɗe joyi e joyi wo rabbuka alamu biman fi samawati wal ardi walakad faddalna ba'ada nabiyina ala ba'adin wa ateyna dawuda zaburan jomiraɗo o woni gando mawɗo ko fati eko woni e asmanuji eko woni e leydi ina waɗi e nder annabaɓe ɓe mo o ɓurni e dow heddiɓe ɓe kadi o rokki dawuda jaboura miijo e namne aya capanɗe joyi e joyi allah hokki dawuda dokkal jime holko ɗen jime goni ko saabiɗen jime tengtinede ndaren yeeso fod suura capantati e jeetati ay nogas e jeegom ya daawudu inna jaalnaaka khalifatan fil ardi fahkum bayna annasi bilhaqi wala tattabi ilhawa fayudilluka an sabilillahi in alladhina yadilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawma alhisabi dawuda waɗama kalifa e dow leydi ndi o yamirama yo o ñaaw e potal o wasa rewde yidde makko so wona ɗum o jeyoyte koye majjuɓe o wona majjiraɗo allah sabu kala mo tinani allah e mum ko keɓoyo lepte bonɗe sababu ni yejjidde ñawore janngo tesco aye nogas e jeegom allah waɗi dawuda lomto laamɗo e dow leydi ndaar suura ɗiɗi aya capan tati sabaa suura capan tati e nayi aya sappo walaqad aateyna daawuda minna fadlan yaaji baalu a wibi maau waɗɗayra wa anna lahu hadiida daawuda woni doonaaɗo wondude e tule kam e diwri yamirama yo windere nde reftu e makko jettoɗe allah o woni kadi dokkaɗo ɓendingol jamdi tesko e namne aaye sappo allah rokkino dawuda moƴƴere gila yontani sifaji ɗiɗi dokki findeji wonde dawuda ko tengtuɗo ɗo allah goo allah rokkimbo deftere jimi suura nayi aya temdere e capanɗe jeegom e tati ɗiɗi allah rokkimbo moƴƴere tengtude suura capantati e nayi aya sappo holko wonno nden moƴƴere eɗen poti darde tawreta kamɓe linjiila mbele keɓen jaabowol nemal suura capan tati e nayi aya sappo walagat aateyna daawuda wa suleymana elman wa qaala alhamdulillahi allazi faddalna ala kachirin min ibadihi muminina suura nogas e jeeɗiɗi aya sappo e joyi min dokki daawuda e suleyman gandal timmu ngal nden ɓe keɓɓiti ɓe mbi jettoɗe godini allah balluɗo min e kewal golloɓe mum gonɗuɓe ayeji tengtuɗi cuɓaɗi e nder tawreta samuel ɗiɗi suura jeeɗiɗi aaye jeetati haa aaye sappo e jeeɗiɗi aadi dawuda podooje allah fodanno dawuda aya jeetati ko ɗum waɗi mbiyana kam gollowo am dawuda min jomiraɗo windere nde mi ɓamima to durgo aɗa rewi e baali ma bela aɗa laamo israel leydi am yimɓe am aya jeenayi mi wondi e ma nokku fof ɗo njaaɗa mi wari e yeeso ma añɓe ma fof mami waɗe kadi laamɗo dowluɗo e dow laamɓe mawɓe e leydi ndi aya sappo mami rokku israel nokku yimɓe am mi waɗa ɗum ɗo o wona ɗo ko alda e kulol fayre yimɓe bonɓe gonta arde ina jaɓɓa e makko no adanni aya e sappo e goo nde cuɓimi ñawoɓe beele gardo israel leydi am mami sernde e añɓe ma kadi ma wuur e deƴre so ɗum yawti miɗo habruma ɗum ɗo ko min woni jomiraɗo darnanowoma galle aya e sappo e ɗiɗi so ɗum yawti waktu mo gurdam ma gasi tawtoya jaatiraaɓe ma mami suɓoyo gooto e ɓiɓɓe ma konko wonata laamɗo caggal ma lomto ma mami fewnu kadi jonde jappeere makko no moƴƴi aaya sappo e tati ko kanko kadi mahantami suudu ko batte am kadi baawɗe makko ñiiɓirta haa abada aaya sappo e nayi mami won baaba makko kadi o wona ɓiɗɗo am so o waɗi ko boni mi hajombo e nedi worɓe hono no baaba firata ɓiyum ni aya sappo e joyi kono mi heɓtata ɓure am e makko hono mbaɗirmi hakkundam e sawul on mi weddi ɗum bele mi lomtinambo aya sappo e jeegom daña tan goto e leñol ma laamiɗo caggal ma a dañat lomto e leñol ma ɗum woni jappeere laamorde nde heddoto ko e leñol ma haa abada tesko aaye sappo e jeegom allah fodani dawuda laamu mum kadi jonde mum e jappeere nde koko ñiiɓata haa abada aya sappo e jeeɗiɗi annabi natan yewtani dawuda kala ko jomiraɗo o holluno ɗum e ko fayi arde ayeji tengtuɗi cuɓaɗi e nder linjila macca sura goo aya goo asko isa almasihu tanum dawuda tanum ibrahima tesko aaye goo asko jatiraɓe isa almasihu dawuda ko jatiraɗo isa almasihu kadi ibrahima ko jatiraɗo dawuda sura goo aye sappo e jeeɗiɗi ɗum noon tuggude e ibrahima ha yetti dawuda hawrata ko yontaaji sappo e nayi tuggude daawuuda haa yettii nde yahuud en kona payraa babilon hawrata ko yontaaji sappo e nayi tuggude nde yahuud en kona payraa babilon haa yettii iisaa almasiihu o hawrata ko yontaaji sappo e nayi tesko aaye sappo e jeeɗiɗi tuggude ibrahima ha yetti dawuda ko pelle sappo e nayyi tuggi dawuda ha yetti waktu nde israel naɓe naweteno babilon ina cokoye kadi ko pelle sappo e nayyi wonno caggal ɗum kadi ko pelle sappo e nayyi ha yetti isa almasihu luka sura go aya capantati ha capantati e tati aya capantati e on saha malayika o wimo maryama woto hul allah hollima moƴƴere mum aya capantati e go ma ɓam reedu jibina ɓiɗɗo gorko ginnira ɗum isa aya capantati e ɗiɗi on ɓiɗɗo ma won mawɗo kadi ma wiye ɓi ɓurɗotoode o jomiraɗo allah ma tottumo jappeere tani ko dawuda aya capantati e tati ma o laamu ɓesngu yahuda haa abada laamu makko gasata tesko aya capantati e goo haa capantati e tati ma heɓoy ɓiɗɗo ma jibin ɓiɗɗo gorko innirtambo ko isa hay goto mo ina ɓurambo nafoore ma en mbiyoymbo ɓi towɗo o allah jomiraɗo maɗo kumbo lamorgo dawud taniko o ma o won lamɗo leydi israel ha abada mbawko e dow jappere makko gasata ha abada jimeɗe ina kollira kadi maale almasihu jogorɗo arde o jimi ɗe mbinda ko hakkunde hitande temedde joyi e capanɗe jeetati e hitande ujunere e temedde nayi e capanɗe nayi ko adi gargol isa e leydi jabura suura ɗiɗi aye ɗiɗi lamɓe leydi ndi nana keblano haare ɗum jooɗiiɓe e jappeere ina kawri haɓaade joomiraaɗo kamɓe cuɓaaɗo mum almasihu kanko e hoore makko suura sappo e jeegom aaye sappo alaa a woppataa kam e nokku maayɓe a woppataa ceniiɗo o ñola e yanaande tesko aaye sappo ɗeɗo pelle ɗiɗi hono islamiyankoɓe ɓe kamɓe jokkuɓe laawol isa ina jaɓi allah ƴeŋtini isa dow asaman o ɗaccata ha ñalawma ñawore o ummito ko e dow ɗum oɗo aya haalata o wi ko allah jaɓata ɗaccude nunɗuɗo mo o suɓi moƴa e yanande e nder suura sappo e jeenayi aya sappo e jeenayi alquran isa ina noddire nunɗuɗo fayida ndemande bange maande tolniide jiide men laamu dawuda e jime ɗe gonno ko maale cembolinde garagal almasihu ɗiɗi bange maande ɗo diwi gandal aade ɗo ganduɗa ko miijo tan gaynata dawuda wonti hoore galle e makko wonata iwdi almasihu hay jime ɗe e koye mumen kaali almasihu o kadi uddirka allah rokki dawuda moƴere tengtude gila o yontani o waɗi e makko maale garagal almasihu almasihu wonata koye iwdi dawuda jime ɗe kadi ko maale almasihu jogorɗo arde o tawde ɓe ɓami haalde mo duuɓi temedde ko adi jibinede mo